Արցախի հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանն ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը։ Կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձինք չսահմանված օրենքներով պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելով փորձում են վերլուծել գնահատել կատարված աշխատանքը, հստակեցնել անելիքները։ Պետական նախարարի պաշտոնը Ռուբեն Վարդանյանը զբաղեցնում է արդեն 105 օր։ 105-ից 67-ը նա պաշտոնավարել է ոչ ստանդարտ շրջափակման պայմաններում, ինչ արձանագրումներ է կատարել ինքն իր համար։ Ռուբեն Վարդանյանն անկեղծանում է։ Արցախում իսկ իսկապես կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են եւ ամեն ինչ անում են, որ իրանց հայրենիքը զարգանա, ունի ուժեղ եւ իսկապես դա ոչ թե խոսքեր գնացնեն, այլ աշխարհանքով ցույց ամեն օրվա։ Վիճակը, դե որը ստեղծվել է հիմա մեր հայկական աշխարհում, Հայաստանում եւ Արցախում, եւ ինչ որ կատարում էր 100 տարի առաջ, եւ ինձ թվում է կարևոր է որ այդ դասերը մենք քաղենք եւ իսկապես այն բաները ինչ որ ասում են ժամանակ նորից կարդալով ուսումնասիրելով հասկանանք որ դա մեր համար էր ասված որ մենք չկգնենք նույն սխալները մենք չենք չհաղթել որտեվ ուրիշ ճանապարհ չունենք եւ դա վստահ եմ ասում որտեվ այդ ճավակը մեր մենք այդ ժնարություն ենք հաղթելու շատ վտանգավոր է մենք բոլորս դա ավելի լավ ենք հասկանում այս բաղադրի մեջ նորից հետո Տեղափոխվելով Արցախ Ռուբեն Վարդանյանը խոսել էր պայքարի մասին, այդ պայքարը համարելով գոյի պահպանման միակ ճանապարհը, ու թող որ այդ պայքարի հաջողության տոկոսը բարձր չէ, միևնույն է պայքարել պետք է։ Պետնախարարը ներկա իրավիճակը համեմատում է 35 տարի առաջ տեղի ունեցած Արցախյան շարժման իրադարձությունների հետ։ Այն ժամանակ էլ պայքարի հաջողությանը դժվար էր հավատալ, բայց հաղթանակներ եղան։ Շատ խորհրդանշական է, որ մենք այս մասին խոսում ենք դարձյալ փետրվարին եւ կանգնած ենք որոշում կայացնելու արժեվ նշում է պետնախարարը։ Ռուբեն Վարդանյանը ոչ միայն խոսում է պայքարի մասին, այլև ներկայացնում պայքարի իր տեսլականը, կարևոր են սկզբունքները, խնդիրներին համակարգային մոտեցումը, հետևողականությունն ու կարգապահությունը։ Պայքարը նշանակում է ոչ թե մենակ պատրաստել պատերազմին, այլ իսկապես շատ մեծ աշխատանքն է արել տարբեր ուղղություններով։ Եվ այդ ուղղությունները եւ կապված գիտության հետ, եւ անվտանգության իհարկե, որը մենք ներքին ապահովենք մեր հարցը։ Բայց նույն ձեւի կապված է տնտեսական համագարկի վերակարգման դիմակայում գիբլային պատերազմի մեջ մասնակցել, որ մենք չենք հասկանում, որ պատերազմը որ գնում է մեր մեր հարևան երկրի հետ, դա ոչ թե մենակ մարտական պատերազմ է, դա ինֆորմացիոն պատերազմ, մշակութային, ջրային, տնտեսական, շատ տարբեր ուղղություններով մենք ունենք հիմա մարտահրավերներ, որոնք մենք պետք է պատասխանենք պատասխանելու։ Ասեմ դες համախմբվելու հայկական աշխարհը Արցախի շուրջ շատ լուրջ մարտահրավերն է, որ մենք պետք է անենք եւ դա սկսել բանի շատ մեծ աշխատանք։ Պայքարում հաջողելու համար անհրաժեշտ է կրողը լինել այն արժեքների, հանուն որոնց իրականացվում է այդ պայքարը։ Դրա համար պետք է ապավինել սեփական ուժերին, ունենալ հավատ ապագայի ու հարգանք աշխատանքի նկատմամբ։ Ամեն ինչ հեշտ չէ, ասում է պետնախարարը։ Բոլորս ունենք կարմիր գծեր եւ յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում, թե որն է իր համար կարմիր գիծը։ Որն է այն վերջին գիծը, որ մենք ասում ենք, այս այնից հետո արդեն մենք չենք ենթարկվել, այսի մեր համար անընդունելի է։ Եվ ես փորձեցի այդ վեց բանը դրել։ Եվ իհարկե դա քննարկման թեմա լինի, բայց ես մա կարևոր է որ մենք հասկանանք, որ մենք որոշ մի մեջ ընդունենք եւ դե կամ իր գիծի հարցը մեջ չէ, որ մենք ասում ենք, որ այս անընդունելի է։ Իսկ ինչ նշանակում է դա ինչ է կանելու։ Դա էլ է հետո որ մենք չենք քննարկում։ Լավ, կամ իր գիծի անկանցան։ Եվ մենք չենք համաձայնում դա ինչ է նշանակում։ Դա շուրջ տապես շատ ծանր Բաչակարով Վիգեն ազնիվ քննարկումներն են։ Բայց ես վստահ եմ, թե մենք իսկապես գաղափարը, որ մենք նպատակը մենք հայտարարել ենք 35 տարի առաջ, սկզբունքները, արժեքները եւ պայքարի ուղղությունները ճիշտ հստակ կարողանում ենք եւ մեր մեջ ընդունել եւ դրա հետ միասին այդ ինֆորմացիան հասնել հասարակությանը, Ես վստահ եմ, որ դա մեծ մեծ ուժ է տալու։ Դրա համար ասեմ, որ առաջին 105 օրը շատ կարևոր էր այդ ճանապարհ անցնել եւ հասկանալ այդ շատ սկզբունքային, բայց շատ կարևոր հարցերի շուրջ ինչ որ առաջարկել լուծում։ 2020 թվականի պատերազմից հետո մարտահրավերները փոխվել են։ Առաջնային խնդիր է Արցախի սուբյեկտայնության անվտանգության ապահովումը, ինչը հետագա զարգացման եւ վերջնական նպատակներին հասնելու հիմք պիտի դառնա։ Հասարակության մեջ ապագայի նկատմամբ անորոշություն ու թերահավատություն կա, հավատի վերականգնումը կարևոր է։ Ռուբեն Վարդանյանն անդրադարձել է արկա մարտահրավերներին, այդ թվում սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, ֆինանսական ճգնաժամին, ստվերային տնտեսությանը։ Մենք ունենք իսկապես շատ լուրջ լուրջ մակարդակներ, որոնք նախնական ճգնաժամը իր առանձին դառնալանամ թվեր էր, որտեղ իստում է Այդ մեկոս մեկ թափածկության մասին մենք խոսում ենք իսկապես, որ մենք բոլորս հասկանանք իրավիճակը եւ ոչ թե դերները իջացնենք այս հասկանալով գնանք առաջ, մենք ֆինանսական մեր ճգնաժամը խորությունը դու բոլորը կամ չգիտեք, կամ չեմ ուզում, չեք ուզում միջև հասկանալ եւ դա հետաքրիր իրավիճակ է, որտեղ կարողությունը իսկապես բարտակապահանությունը բոլորին հանուն միասին է ոչ թե մենակ նախագահի կամ պետնախարարի երիճակը ճիշտ դիագնոզը դնելու եւ աշխատելու դրա լուծման ժամանակներում։ Մենք ունենք եւ ունենք համաձայն օգտությունների շուրջ մեծ քննարկումների շատ ժամանակ են դրա վրա ծախսել եւ ծախսում ենք եւ դրա շուրջ։ Իսկապես դա քննիներից մեկն է, որ պատասխանը որն է նրան ճիշտ համանությունից նոր վիճակում ոնց ճիշտ բալանսը որ չհաղթել մեր կարևորության ամենակարևոր սուբյեկտության բանը եւ պահպանել բոլոր պետական ինստիտուտները եւ մյուս կողմից ամեն ինստիտուտը պետք է անեն, որտեղ իրավիճակը պահանջում է դա, Մարտահրավերներն անլուծելի չեն, ասում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Շրջափակման այս 67 օրերը նաև հնարավորությունների բացահայտման օրեր էին։ Պետք է ուղակի անտարբեր չլինել, հավատալ ապագային ու չդադարել պայքարել, հաշվի առնելով ռիսկերը, բայց չվախենալով դրանցից։ Ամփոփելով 100 օրվա ընթացքում կատարածը պետնախարարը նաև անհաջողությունների ու իրականություն չդարձած ծրագրերի ու նպատակների մասին է խոսում։ Իհարկե, շատ բաներ չկարողացանք անել, որտեղ ստիպված էինք ոչ թե փոփոխություններ անել, այլ վերջին 67 օրը արդեն օպերատիվ շտաբով աշխատելով ավելի շատ կոնկրետ հարցեր էին լուծում, քան թե կառավարման մոդելն էին փոխում։ Եվ դա էլ է մարտահրավեր, որ իհարկե մենք պատրաստ թիմն ենք, որտեղ հասանող որ դա ներդրումն է մեզ սպասում, մենք պետք է ունենք այն ձևը, ոնց աշխատենք Արցախը պատերազմի մեջ է, որի անբաժանելի տարրը ինֆորմացիոն դաշտն է։ Ռուբեն Վարդանյանը կարևոր է համարում, որ 105 օրերին Արցախի մասին սկսել է խոսել միջազգային մամուլը եւ միջազգային հարթակներում բարձրացվել են Արցախի խնդիրները։ Նաեւ դա է ապացուցում, որ Արցախը կա ու Արցախի հարցը փակված չէ։ Սա կարևոր հաղթանակ է, ասում է, եւ այն իր պտուղները տալու է։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։